but stay oh, oh, <sighs> Ništa je bolje od dobre stare pjesme. Ovo je naravno svima poznata pjesma od grupe Status Quo. Zove se Indie Army Now. Eto, iskoristio sam je kao uvodnu temu za ovu epizodu podcasta pošto su mi se neki nepoznati, <clears throat> da ih ne minujem ko, žalili li kako je špica preduga. Pa eto, špicu sam izbacio, od sada pa nadalje špica nema. Za špicu koristimo neku od pjesama. Moram se pohvaliti kako mi je blog postao popularan. Na posljednjem postup koji sam sinoć napisao iz čistog revolta prema svojoj sudbini <sighs> studenta. Čak pet komentara, istina, dva su moja, Tri su ostali drugi ljudi što je napredak od ravno 300% u odnosu na post prije toga. Nerovatno. E, inače, naravno, moj blog možete posjetiti na dobro poznate adresi copy-paste blogger pa. U nastavku poslušajte i na drugu pjesmu The photo land. Uncle Sam does the best he can. Tako radi se isto pjesmi In the Army Now, samo što je ovog puta izvođač Laibach. Sad, sam prosute koja se vama, oni slušatelji, verzija više sviđa meni, iskreno ova druga nekako mi onako Wagnerovski zvuči kao što inače zvuči većina toga od Laibaha, no eto, trenutno raspoloženje mi je tako da mi se ova druga verzija više sviđa. Iako je a, prethodne dvije stvari, epizode podcasta su za primile a, zapažene komentare s moje strane, zahvaljujući svom zapaženom uspjehu, a, neko vrijeme sam pauzirao, jednostavno faks je zajahao u toj mjeri da a, jednostavno nema vremena za ništa drugo a još onda i posao i znate kako se ono kaže posao kuće Birtija, a boga mi Birtije nigdje na, na vidiku. No evo našlo se malo vremena da se napravi nova epizoda podcasta. A, u kojoj naravno neću govoriti ništa posebno, eto samo toliko da se javim da sam živ. Još nisam odustao od, od koncepta podcasta, neću još, tako skoro dosta truda ipak uloženo u ovo. E, čime se bavim? Bavim se javom, bavim se spiralama, bavim se XML-om, repozitorijima, komitima, updateima, checkoutima i ostalim mitima, sranjima. Uff, prisjedeni život, izvještaj, nelogičnosti, velika i mala slova, ljepote, užas, katastrofa. Uf. Kad neko spomene na vrijednost bilja, bude mi nešto, bude mi nešto. Ali dobro, toliko o tome, dosta više do danas. Odu spavat, preporuka je, kad imate vremena spavajte, onda dođe trenutak kad ne budete ima vremena to.